Sinat punya cerita dengan judul Diselametake Lampor Kiriman Muryono. sing ora sumelang yen anake dolan nganti wengi durung mulih. Kaya diri sutiman lan tinem. Bengi iku dheweke bola-bali ngungak jaba. Pikirane kemrungsung. Tontonan campur sari istana sing dipangarsani Ki Banu Asmara Radio Istana FM Bojonegoro ing lapangan kampung wis bubar. Ewa dene pangat anake ragil durung katon Bali. Nardi kakangi pangat ditakoni opo ketemu adi'i Wangsulani mung gedek-gedek Nardi lungoni menyang papan tontonan istana campur sari pancen ora bareng karo pangat Nardi ndelok campur sari istana sing di MC Niki Banu Asmoro karo konco sakbaraan Lah dene pangat Najan wis dipenging lungo dening tinem nanging nekat ngelimpe ake biyungi anakmu kae disusul to Pakne? Mosok bocah 10 tahun melu-melu nonton? Mongko penyanyine megal-megol nganggo rok cekak Wangsulan sutiman banjur metu nyusul pangat menyang papan tontonan. Ing kono sutiman celinglang celileng melaku ngalor ngidul ing antarane penonton sing ngebaki lapangan. Anggoning golek i anak ragil nganti tekan poncot-poncot lapangan. Saben ketemu bocah sing dikenali ditakoni. Nanging ora ana sing tumon kumliwuri pangat ing lapangan kono. Pikirane Sutiman dadi melang-melang. duwe penonton sing podo keplok jejogetan lan pengi sing manggung ora dipailu. bocah iki Sutiman Grundelan Dewi nganti tontonan bubar anak ragil durung ketemu Dinem saya bingung pikirane dadi kepencokan panduga werna-werna Pak ne aku kuwatir bocah digowo lampor Pak Joko susu dak wo mengko dak keturutan tenan Jajal tak golekane nang omahe Pak Dene Kandane tinem banjur metu saka omah biasane pangat dolan karo Ali anake Pak Dini sing sak pantaran omahe Pak Dini ora adoh ora nganti 100 jangkah Sutiman ora lega mung tenguk-tenguk dheweke menyat bali menyang lapangan pangat isih kluyuran ing kono. Pengalamane Sutiman nalika cilik saben bubar tontonan dheweke karo kanca-kancane ora terus mulih, nanging sih padha dolanan ora ketang oyak-oyakan. Kadang ana sing nyambi luru barang-barang tiba. Sutiman dhewe tau nemu duit, Nalika kuwi Sutiman duga sing kacar iku bandar kutuk jalaran kesusu-susu anggone ngukupi dadu lan dhuwit ngabotohan sakwise ngerti ana hansip sing kledang-kledang mara. Sutiman yakin yen iku mau dhuwite bandar awit ing anarani dhuwit sing kececeran iku boten nemu dadu saranane main kutuk. Nalika Sutiman tekan lapangan ing kono pancen bener isih ana bocah dolanan kejaba wong-wong sing lagi mberesi panggung tontonan Sutiman nyedaki salah sijining bocah banjur takon Kowe weruh pangat le Pangat mau ra pun wangsul kali jenengan to le Krungu wangsulane bocah iku bathuke Sutiman jengkerut pikirane melayang sing ora-ora bener omongane tinem mengko gek pangat digondol lampor Sutiman banjur mak klepat gegancangan mulih. Kepingin dan ketemu tinem lan ngandake yen lampor sing gondol pangat mimbo-mimbo dheweke. Sadurunge pangat ana bocah loro sing tau dilaporake ilang, yaiku Bandi lan Sukan. Handi ilang mergo dolan nganti ora ngerti wayah. Deweke dipesen bapake sak durunge surup dikongkon Bali. Nanging miturut koncone Bandi malah menyang Tegalan golek jangkrik. Beda meneh karo Sukan. Dewe ilang nalika bengi-bengi metu saka omah mung perlu arep bedok pitik jagone simbani. Awit pitik jago iku dijaluk Sukan nanging ora diwenehake. Bocah iku banjur ada-ada nyolong pitik jagone mbane ing wayah wengi. Nanging nganti tengah wengi sukan ora mulih. Saat tekani omah, Sutiman dipetuk tonggo tanggani sing wis padha ngebak ilatar. Tekane tonggo-tonggo niku jalaran krungu suarane tinem sing bengok-bengok ngandhake yen anake ilang digawa lampor. Ing ngarepe tonggo tanggani Sutiman benerake kabar mau. Sudiman kaya wis ora sabar kepingin enggal nemokake anake ragil. Mula dheweke banjur mider-mider golek pangat ing papan-papan peteng lan rungkut karo bengok-bengok. Panguat! Panguat! Panguat! ana sing ngongkon tanggane padha melu goleki pangat karo nutuki barang-barang saanane. Wengi iku kahanan dadi rame mergo tangga teparone Sutiman padha kotekan piring seng kentongan lan tampah. Pengalaman nalika goleki bandi karo Sukan. Bandi ditemokake ing kandang wedhus dene Sukan dicentelake ing pangiwit sawul. Mula saben kandang dinguk saben wit gedhe disenteri. nganti ora krasa wayahe wis jam 3 esuk. Pangat meksa durung ditemokake. Dinem terus bengok-bengok karo idrem-idrem goleki pangat. Dene wong-wong padha kumpul karo ngetokake panemune dewi-dewi. Bumrenggenge wong-wong ing latar omah Sutiman dumadan ceplekep nalika saka arah mburi omah keprungu suarane wong bengok-bengok. Kilo, kilo pangat nang kene kilo. Wong-wong padha mencolot rebut dujung menyang buritan. Pangat ditemokake jagong ana sak nduring tumpukan kayu bakar ing mburi omahe Sutiman Dewi. Pangat banjur diudunake lan dibopong mlebu omah. Bocah iku mripate melek nanging ditakoni ora mangsuli. Dinem ora sabar awake pangat yoyok-yoyok supaya gelem ngomong. Nanging bareng ngomong suarane ora cetha mung ha hu kaya bocah bisu. wis aja padha gugup dumadan ana piyai sepuh klebu salah siji tangga sing nyedhaki pangat karo nggawa banyu putih pangat diombeni banjur kabeh wong sing ana kono dikongkon bubar dene Sutiman lan Tinem diweling supaya ora ganggu anake dikongkon nunggu nganti pangat sadar dewi bener sak bubare dan subuh memandang pangat sadar dhewe wangsulan ora apa-apa nalika ditakoni piye rasane awake Pangat malah pamer mentas dijak dolan nonton pasar malam. Pangat ora kenal karo pawongan sing ngajak iku. Nanging wonge apian. Pangat digendong wiwit mangkat nganti mulih. Pangat uga crita yening pasar malam mau dheweke ditukake gandar wayang. Nanging ing dalan kabur kejegur kali jalaran dheweke ngantuk ing gendongan. Dadi kowe mau ora nonton dangdut to, Le? Ora, aku nonton pasar malam. tinem rumong solgo anak sing burung umur orang nganti meruh penyanyi megal megol nganggurok cekak pangat di selametake lampor dijak nonton pasar malam ing alaming lelembut iki cerita bersama tim Cimat salam misteri salam Cimatres